Եթերում բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում նվարդ Ալեքսանյանը։ հայ գրականության դասական Մուրացյանի ստեղծագործությանը նվիրված ամենամյա տոնը արվեստի Մուրացյանյան օրերը հիրավի ավանդաբար մեկնարկում են գրողի ծնդավայր Շուշիում։ Այս տարի հոկտեմբերի 20-ից 22-ը Գևորգ Մարսպետունի գրականություն եւ իրականություն նշանաբանով անցկացված տոնը եւս իր օրտնության լիցքն առավ Բերթաքաղաքից։ Առաջին միջոցառումը կայացավ Մուրացյանի անունը գրող ավակ դպրոցի բակում տեղադրված գրողի կիսա Ալեքսանդրու մոտ նրա հայացքի ներքո։ Ներկաները ԼԳ-ների միության անդամներ, տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, դպրոցի մանկավարժներ, աշակերտներ, ծաղիկներ խոնարեցին գրողի հուշարձանին։ Ողջունելով միջոցառման մասնակիցներին ԼԳ-ների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշեց. Ինչով է բացատրվում Մորացյանի նկատմամբ մեր ժողովրդի այս սերը, վերաբերմունքը։ Ես կասեի Մուրացյանը որպես գրող, որպես երևույթ, որպես մեր գրականության խոշոր դասական, մեր գրականության ընդհանուր պատկերասրահում առանձնանում է իր բացառիկությամբ։ Ինչումն է կայանում այդ բացառիկությունը։ Մտքից մեջ հիմա ճշմեմ եմ եւ ուզում եմ կրկնել Ավետիք Իսահակյանի խոսքը, որ Մուրացյանի տաղանդը ընդգրկել է հայ ժողովրդի կյանքն ամբողջությամբ եւ ինչ որ գրել է գրել է սրտով, արյունով, արյունով, խորը նվիրումով, որ նա ժողովրդասեր է, մեծ ժողովրդասեր։ Եվ հենց բացառիկությունն էլ ակունքվում է այդտեղից։ Բացառիկ է մեր իրականության մեջ եւ համաշխարհային գրականության մեջ։ Մուրացանը բերեց մի նոր գաղափար, որը ամենևին էլ նոր չէր, բայց կատարման մեջ, գեղարվեստական մարմնավորման մեջ ներկայացավ նորովի։ Դա ազգային համերաշխության եւ միասնության գաղափարն է, առաքելության գաղափարն է։ Եվ եթե ուշադրություն եք դարձրել, Մուրացանի փիլիսոփայությունը կառուցված է հենց այդ գաղափարների վրա՝ համերաշխություն, միասնություն եւ առաքելություն։ Նրա հերոսները բոլոր առաքյալներ են։ Մեր ժողովուրդը, որ բարեր շարունակ եղել է պատերազմների մեջ, ոչ մի ժողովուրդ այնքան կարիք չեր զգացել միասնականության, որքան մեր ժողովուրդը, այս գաղափարը փաստորեն 19-րդ դարի վերջին մորացանի միջոցով գեղարվեստական մարմնավորում ստացավ մեր գրականության մեջ։ Իհարկե մենք չենք կարող շղթել, եղել են նման փորձեր, գործեր եւ մնայուն, բայց մուրացանը մեր պատմավիպասանության մեջ դարձավ այդ եզակի բացառիկ երևույթը եւ եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում ոչ միայն մեր պատմավեպերի մեջ ամենասեղմը ամենահակիրճը եւ այս հակիրճության մեջ բովանդակից մուրացանի Գևորգ Մարզպետունին է այլ նաեւ մեր պատմավիպասանության անգերազանցելի գագաթն է այդ երկը անգերազանցելի գագաթը Եվ այստեղ Մորասանը ներկայանում է որպես փիլիսոփա, որն իր Հիշոփայությունը կառուցում է անցյալ, ներկա, ապագա։ Կարևոր դերակատարություն ունի այս երրամիասնության մեջ նաև այն գրական ուղղությունը, որին դավանեց Մուրացյանը՝ ռոմանտիզմը։ Չէ՞ որ նա ուշ ռոմանտիզմի ամենախոշոր ներկայացուցիչն է ներգրականության մեջ։ Եվ այս երեք ելակետերի վրա նա կառուցեց իր փիլիսոփայությունը հաճախ եւ մինչեւ այսօր մեր գրականագիտության մեջ սխալ մեկնաբանություններ է կատարվում ինչ որտեղ դրսևորումներ կան հետադիմական ռոմանտիզմի, այսինքն Աշոտ Երկաթը կամ ուրիշ հերոս կամ հենց ինքը Մորացյանը գտնում է, որ անցյալը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Դա այդպես չի, ինչպես որ այնպես չէ, որ Տերյանին ասում ենք նա թաղցի տխրության երկիչ է։ Այդ տխրության մեջ, այդ թաղցի մեջ ոչ թե հուսահատությունն է, եւ նրա անցյալի երազելու մեջ ոչ թե միայն անցյալի ներկայում տեսնելն է, այլ նրա ձգտումը ներկայի մեջ կառուցել, տեսնել այն ամեն լավը, ինչ որ կարող է ներկան փոխանցել ապագային։ Սա լիսոփայություն է եւ սա մուրացանի լիսոփայությունն է, որտեղ նա բացառիկ ներկայանում է որպես բացառիկ իմաստասեր։ Սա մեր քաղաքանության հարստությունն է եւ նաեւ ես կարծում եմ համաշխարհային քաղաքանության պատմավեպերին, որքանով մենք ծանոթ ենք, հենց գաղափարի ընդգրկումն է։ Եվ պատկերացրեք այսօր Գևորգ Մարզպետունին իրական երևույթ է մեզ մոտ։ Դուք գիտեք, գրողի համար դա այնքան էլ բարդ չէ մանավանդ Շուշիում ծնված, մեծացած, թևատակին Ռոզանի ձեռագրերը Թիֆլիս գնացած, այնպեսի մի խոշոր երևույթի համար ինչպեսին մոռացանն է, բայց Հովանես դրասխանակերտցու ընդամենը մի փոքրիկ հիշատակություն, որ Գևորգ Խանոնով մեկը 20 զինվորով Բեշիրի դեմ արաբական այս նվաճողների դեմ ելել է եւ մի ծաղկով գարուն է եկել եւ կարողացել է հալածել ճշնամիներին։ Եվ այս ամենը հենց այս փոքրիկ հիշատակությունը հիմք է հանդիսացել եւ իրական դեմքը նույն այդ Գևորգը դարձել է արդեն իշխան, դարձել է արդեն Գևորգ Մարսպետունի մի հերոս, որը որ իր վրա է վերցրել բոլոր այն գաղափարների ամբողջությունը, որոնց դավանում էր ինքը մուրացանը, միասնականության գաղափարը եւ ազգային համերաշխության գաղափարը եւ առաքելության գաղափարը, ինչպես ասենք Աննան, խորթավոր միազնույն կամ ինչպես ասենք Առաքյալի հերոսը, իհարկե կա նաեւ հակառակը նոյագրավում։ Սա Փիլիսոփայություն է, որը խարսխված է նաև այդ երկերի կոմպոզիցիոն կառուցվածքի վրա եւ նաև սյուժեի վրա։ Ֆաբուլան նա կարողացել է հետաքրքիր գործողությունների, հերոսների զարգացման հնարավորություն դարձնել եւ իր այս հնարանքներով անկրկնելի տաղանդով Մորացանը կարողացավ մեր գրականության մեջ ստեղծել անկրկնելի, բացառիկ անկրկնելի գործեր։ Վարդան Հակոբյանը անդրադարձավ նաև գրողի ունեցած ողբերգական ճակատագրին։ Այսօր մեր ժողովուրդը մեծ սիրով ակնազանքով է վերաբերում խոշոր դասականին։ Դժբախտաբար մոռացանն ունեցավ ողբերգական կենսագրություն, ողբերգական կյանք, ինչպես Չարենցին ենք ասում ողբերգական Չարենց, կարող ենք ասել նաև ողբերգական մոռացան։ Ինչու՞։ Պատկերացրեք, 3 տարեկան էր Շուշիում սև ծաղկից մահանում էին երեխաները եւ քահանան չեր էլ հասցնում հուղարկավորությունը կազմակերպել։ Եվ հերթ հասնում է հենց մոռացանի երեխա էր Գրիգոր Տեր Հովանեսյան Արդեն 3-ամյա մահացած դագաղում սպասում են, որ տանեն գերեզման։ Եվ երբ քահանան գալիս մոտենում է, դագաղը շարժում են մորացանն այն ժամանակ Գրիգոր Տեր-Հովանեսյան կենթանության նշանները ցույց տալիս։ Եվ նախքան ուղարկավորելը նա նորից կենթանանում է եւ շարունակում է իր կյանքը դժվարին կյանքը, հետագայում դուք գիտեք այն ամբողջ տխուր իրադարձությունները, որ կապված է նրա ոսկի անվանյալ կնոջ իր սիրահարության հետ, ամբողջ կյանքում միակողմանի նամակներ էր գրում, միակողմանի սեր էր տածում, բայց այդ սերը չունեցավ երբեք պատասխան եւ արդեն 12 տարի հետո նրանց ճագետավոր այս միությունը բաժանվեց, բայց ծնվեցին երեխաներ, Գուրգենը, Սուրենը, Ռուզանը, Մուրացանի երեխաները եւ հետագայում տեղափոխվեցին Բերլին, Մուրացանը մնաց բոլորովին մենակ եւ Թիֆլիսի հոգեբուժարանում կնքեց իր մահկանացուն մեր գրականության խոշոր երևույթը մեր գրականության տիտանը, պատմավիպասանության տիտանը։ այսօր կարող ենք ասել, որ նախախնամությամբ Մուրացյանը դարձավ իր կերտած առաքյալներից մեծագույնը, իբրև մեծ երազող իր անձնական դրաման կարողացավ անթեղել սրտում եւ ի հեճուկս իրեն հետամուտ չարբախտի լույս աշխարհանից հանուրին ուղված արժեքավոր գործեր, դրանով իսկ դառնալով մեր ազգային հպարտությունը։ Նրա կերտած հերոսները պատմական հայրենասեր անձինք վաղուց քայլում են մեզ հետ։ Արցախյան գոյապայքարի մեջ նաեւ գրողի մեծ երազանքն է հայրենիքի ազատությունը հայ զինվորի ու զորականի քաջությամբ կյանքի կոչված։ Շուշիում կայացած հանդիպմանը ելույթ ունեցան բանաստեղծներ Սոկրատ Խանյանը, Նվարդ Ավակյանը, Զինայդա Բալայանը, արձակագիր Վարդգես Բաղարյանը, Շուշիի Մուրացյանի անվան ավակ դպրոցի տնորեն Էմմա Աղաջանյանը։ Լսենք Զինայդա Բալայանին եւ Նվարդ Ավակյանին։ Շուշին, որ Մարիետա Շահինյանը անվանել է, արվեստների օազիս, Ապրես Բեգնազարյանը անվանել է, Անդրկովկասի բանալի, ամեն անգամ գրիչ վերցնելիս իմ աչքի արջև ունեցել եմ իմ հայ ժողովուրդը։ Չնայած նրա չարքաշ կյանքին, որպես գրող նա չարքաշ է եղել, բայց ստեղծել է գոհարներ, նվիրվել է իր ժողովրդին, բայց իր արվեստով շատ բարձր է եղել, չի մասնակցել գրական ասուլիսներին, փորձել է աննկատ լինել, մենք պետք է միշտ խոնարհենք նրա առջև, նրա հոգին սավառնում է արտահայտական աշխարհում է, Շուշին իր մուրացանով բացառիկ է։ Ասենք որ Արսեն Տերտերյանը խոսելով հայ պատմավի պաշտպանության մասին ասել է մենք ունենք ծերենց իր հրաշալի վեպերով ունենք ռաֆի իր հրաշալի վեպերով բայց այլ է մուրացանը այլ է մուրացանի լեզուն նա ստեղծած ոսկեղենիկը եւ բոլորից տարբերվում է իր առաջին գործը ստորագրել է գրիգոր Տեր-Հովանեսյան եւ դա եղել է Բադասար մետրոպոլիտ Հասան Ջալալյանցի համարոտ կենսագրություն աշխատանքը։ Խորենացի Գյուզան պատմիչների մոտ մենք հանդիպում ենք գահնամատ, զորանամատ կարևոր փաստաթղթերից, որտեղ այլ նախարարական իշխանական տոհմերի հետ նշված է նաև Մարացյան նախարարական տունը։ Ահա այս Մարացյան նախարարական տնից է վերցրել մեր աննման Գրիգորը իր գրական անունը։ Ես հպարտ եմ որովհետև իմ գիտական գործունեությունը սկսել եմ հենց Մուրացյանի թեմայով Երոք Մասվետունի նրա բանական աղբյուրները հպարտ եմ որ իմ աշխատանքի ամենահետաքրքիր էջը նորից Մուրացյանն է հպարտ եմ որ ամեն անգամ գալիս եմ արխայական Շուշին վայելելու նախնի ժամանակներից սպահված Գրիգորի շունչը որ բոլորից առընկնում է, բոլորից հայրենասիրության է մղում իր համեստ վարքով, բայց բացառիկ հայրենասիրական կատարած գործով։ Մուրացյանի բոլոր ստեղծագործություններում կարմիր թելիպես անցնում է անznասիրությունը հայրենասիրությանը ստորադասելու կոչը եւ շատ բան է կախված մեր հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչներից, թե երեխաները միջնակարգ դպրոցում որքանով են մուրացան ճանաչում, որքանով են դպրոցն ավարտելուց հետո իրենց մեջ մուրացան տանում կյանք։ Բացի պատմաբանասիրական ֆակուլտետը ընտրողներից այլևս հնարավորություն չի լինում։ Գիտեք, որ գիրքը համացանց կողմից դուրս է մղված, ընթերցանությունը շատ քչերն են, որ լուրջ ընթերցողներ են մնացել, գրքի ընթերցողներ։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ միջնակարգ դպրոցից երեխան իր մեջ մեծ մուրացան ունենա, լրիվ մուրացան ունենա իր հետ կյանք տանելու համար։ Երկրորդ հանգամանքը, որի մասին կուզենայի խոսել, միաբանության խնդիրն է, որի մասին նույնպես նշվեց, Անկախության հրճակումից հետո թվում էր, թե մեր հայրենյաց կյանքում մենք պետք է մնայինք մոնոլիթ, Բայց ինչպես տեսնում եք, գոյությունն են կուսակցություններ, լինում են նաև տարակարծություններ, լինում է պայքար եւ այդ ֆոնի վրա շատ կարեւոր է, կրկնակի կարեւոր է դառնում մեր միաբանությունը։ Գևորգ Մարսպետունու կերպարով Մուրացյանը հուշարձան է կանգնեցրել եւ իրեն եւ հայկական միաբանությանը։ Մենք ծորից ծոր Հայաստան կորցրել ենք ոչ միայն պատմական օբյեկտիվ հանգամանքների բերումով, այլև մեր երբեմնակի անմիաբանությամբ։ Դրա համար էլ մտած սերնդից հատկապես խնդրում եմ եւ խորհուրդ եմ տալիս ինչքան հնարավոր է երբ հնարավորություն ունեք ժամանակ ունեք գրքեր կարդալու շատ խորի կերպով ուսումնասիրեք Նուրացանին նրա ստեղծագործությունները եւ ձեզ համար կյանքի ուղեցույց դարձնեք նրա այն պահանջը, որ պետք է անձնասիրությունը, չեմ ասում եսասիրություն, որտեղ մարդ իրավունքն է երջանկության, անձնասիրությունը հայրենիքի ներկային ու ապագային ստորադասելու պահանջը։ Միջոցառմանը ակտիվ մասնակցություն ունեցան Մուրացյանի անվան ավակ դպրոցի աշակերտները։ Ներկայացրած գրական հանդեսն ավարտվեց Մուրացյանի Ռուզան պատմական դրամայից փոքրիկ բեմադրությամբ։ Ահա հասավ ժամը, վերջին պարտքը կատարելու, կյանքի և աշխարին վերջին բարևը տալու։ Ո, սիրտի, զորացիր եւ գործիր պակքերի ծանագույնը կատարել քաջության։ Այն խաչը, որ միջև այստեղ խոժարամիտ գրեցիր, այժմ պիտի փառավորես քո կյանքի գնով։ Դու, որ այդքան փոքր ես, եւ սակայն ահավոր զորությունն իսկ քո մեջ։ Դու, որ եղծանում ես մամնի հրաշակերտը, նրա երակների արյունը սառեցնելով եւ զգացմունքների անոթը քշրելով, Աշու դե ստեղծված ես ոչ միշտ ճարիկներ ծնանելու համար։ Եվ ողնում է քո օգնությանը։ Չեմ միշտ հանցավոր եւ անիծապահ։ Եվ բռնության շնորհիվ սիրո արքայությունը փոխվում է դժողքի։ Դու ով թուն այն ժամանակ դառնում ես արդար եւ օգնում։ Այժմ մնաք բարով։ Հայրենի լեռներ հայրենի երկինք, հայրենի արև։ Ձեզ վրա նայում եմ ես վերջին անգամ եւ ձեզ նվիրում իմ յետի շունչը, իմ օրհնությունը։ Մնաս բարով եւ դու հայոց ժողովուրդ։ Քեզ սիրեցի ես կաթողին գինով եւ քո փրկության սեղանի վրա դնում եմ ահա իմ ողջակեզը։ Ընթունիր այս զոհը եւ աղոթիր այս ծուն, որ սա լինի վերջինը այն ամբավ զոհերի, որ քո որդիկ բերին քեզ կամ կար։ Շուշիում Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցում մոմավառությունից հետո Արցախի գրական ընտանիքի անդամները վերադարձան Ստեփանագերտ, ուր Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի պոեզիայի եւ գիտական նիստերի դահլիճում կայացավ Մուրացյանի ստեղծագործությանը նվիրված գիտաժողով։ Այս եւ արվեստի Մուրացյանյան օրերի շրջանակներում կայացած այլ միջոցառումներին կանդրադառնանք Բամբերի առաջիկա թողարկմանը։ ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։